Що не кажіть, а кожний наш чоловік має свій екстра розум. Ано зачепіть собі за якусь благу справу або пустіть щось до газети, то зараз посиплються з ружних боклів спростування. Жито не є так, але якось інакше. Єден так, а другий ще інакше напише, або за якусь літеру ще зачепить, що справа інакше ще представляє. Редактор потім і, Іночухаючи в голову, жебіду собі зачепив, трохи дещо відрукує, а решту вкине до коша. Бо якби хотів що то то відрукувати, то би тра щодня не газету, а цілий календар друкувати. Але на тім ще не кінець. Кожний наш християнин має ще тот розум у іншому положенні. Є такий, що тот розум буде мати спереду а є такий, що буде мати абсолютно задній розум. Тот з передним розумом, то фурт ме гадати, якби би якусь ліворуцію вчинити. Писком наперед ме будувати таку Україну, що світ ще такої не видів. Такий не оглянеться позад себе, задні колеса не шлях трафить, аби передні були на своїм місці такий знову же має задний розум, то на відворі нець інотих задних колесів ма пантрувати. Йому байбардзо, вже перед ними заїхав в калабаню. Він на то цілком не дивичі, і фурт ме казати. За моєї пам'яті то було інакше. Тодика було жеревіли армати, і він ревів аж з того України не вийшло то що мацкаль або поляк винен. Же є навіть така казета в Канаді, же пише, що то в чому винен папа римський. Так то то в нас ще діє, і нема за грейцар порядку, бо кожний іншим розумом у інший бік покігає. І такий безпорядок не бути, поки не з'явиться в нас якась Теньга голова жме брате, все на два розуми на тот передний і на тот задний.